Kao što znamo, draga braćo, iman kod čovjeka daje čovjeku pravo da kaže da je živ. Znači, onaj insan koji ima iman, a govorili smo o vrstama imana, govorili smo o načelima imana, govorili smo šta kvari i ugrožava naš iman. Znači, čovjek koji nosi sa sebom iman, on je u stvari živ insan na ovome, na ovome svijetu. Kao kaže Allah subhanahu wa ta'ala, a وَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهَا فأحييناه وجعلنا له نور يمشي به في النار في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها Kedalike zujine Kaže, za onome koji, koji je mrtav, pa smo mu dali život i dali mu svjetlo s kojim ide, znači, između ljudi. Zar je on sličan kao onome koji je u mraku, iz koga ne može izaći? I tako Allah Želešanu ukrašava nevjernicima ono što rade. Znači onaj koji nosi iman, on je u stvari živ. On je od Allaha šanu dobio taj dar da je živ, da ide s tim Allahovim svjetlom, tim imanom i snalazi se na ovome svijetu, dok drugi nevijenici i oni koji su daleko od upute, oni su u mraku u kojem se vrte i ne mogu lako iz njega izaći, a Allah Želešanu ukrasi ta njihova, ta, te njihove postupke i oni ostaju u takvom mraku. Kao što šeitan ukrašava čovjeku ružna djela. Ozejene šeitanu amalehom i šeitan ukrasi njihova djela. I mi danas kad pitamo ljude, pa dobro, za Boga, kako možeš darat rakiju, kad ona ne odgovara nikako organizmu? Kako možeš da se puši iz usta, iznosa i sva uklen, kad to neće, a hajvan, šta to radiš, zašto tancaš umjesto skačeš kao da si lud, a vidimo da se radi o normalnom sanu? šta se to desilo sa njim, ovo mu je sve znači od ovih ružnih poroka šetan ukrasio. Meni je danas bio jedan momak koji se u crvenu oparbu i naježio se sam. Imao sam ja, kaže, dvije meniše. Pitam ga ja šta će ti meniša, kada imao sam ja dvije, pa evo došlo je do jedne. I on sam nabraja sve što radi. Ništa što sam ja njemu spomenuo, ni rekao, ne, ne, ne radim ja to. Šta ćemo sa drogom, ne kaže da ne troši. Šta ćemo sa alkoholom, ne kaže da ne pije. Šta ćemo sa ne smiješ majku nakautirati, nađi sebi i malo većeg osnove, pa se sa njim poboksaj. Lako je mamu koja jedna, inako jedva hoda po zemlju te rodila tolkog. I pitam ga što si ti takav, što slušaš muziku koja je divlja, znaš ti biografiju ti ljudi koji pjevaju i sviraju, ti metalci i tako dalje, da su to ludaci ljudi, koji su dobri za kukuruza, da straše vrane, Kaže šta ćeš, neka malo. Neka malo. Ukrasio mu šeitan, znači, ta djela. Što se razvalio van tri auta? Što smo slupo sve što ima čovjek od lustera i kad dođe mi nešto odjednom, ja zvizem po cd tamo, po nekakvim linijama. Znači, ukrasi mu šeitan te njegove, te njegove postupke. I zato, znači, trag koji ostavlja iman na čovjeka jeste da ga čini živim, da ima pravo za sebe da kaže da je, živ, dok nevjernik je znači mejet koji po zemlji hoda. Znači mejet koji ti njemu govorio Hatem Allahu ala kulubihim. Allah je zapečatio njihova srca. Sve da njima govorio ti ne govorio, mejita ti dozivaj, pa Šabane, živ bio Šabane, žaba je. Šaban se ne odaziva. Šaban se ne odaziva jer on nije više na ome svijetu. I zato kod nas ima ružni običaj kad je u pitanju ženaza, čuvaju ga čitavu noć. sjedi oko njega i stavi srp na njega ili nož, veli, ovaj, ako ga ko napane se mora braniti. I pitaš i što, kad čuvate, kaže, pa da ne pobjegu. Neće on pobjeći. Vi ga morate odnijeti. Kad se bude nosio, treba brzo ga nositi. A on pobjeći ne može. Ali to je dokaz kad ljudi, znači, ne razumiju, molimo Allah da budemo od koji ne razumiju. Sljedeći trag, draga braćo, koji ostavlja iman u životu pojedinca ili zajednica, jeste taj rahatluk jeste ta sigurnost, često smo je puta spominjali, da je insan rahat, osjeti radost, osjeti zadovoljstvo, osjeti sve ono što je pozitivno, a ono što je negativno javlja mu se samo ponekad. je tuga, on je odmah zaprijeti neke dobe tamo nađe, zamoli Allah, Žalšanu, ode tuga od njega. Dođe mu pesimizam, on odmah malo akidi pročita, ne smije gubiti vjernih nadu u Allahom milost. Dođemo ljutne, on se odmah malo okupa ledanom vodom, abdesti se, smiri se. Jel? Dođe mu ovaj, nervoza, upali sebi Kur'an. Znači, jednostavno on je rahat. I ove negativnosti koje mu dolaze, samo mu dođu ponekad, jer on, ima, on je čovjek kao i ostali. Ako od onoga ako nema imana, Kod njega je ovo sve negativno osnova. Uvijek ljud, uvijek nervozan, uvijek pesimista, uvijek umoran, uvijek zavidi, uvijek znači negativnosti kod njega. Dok vjernik se znači rastereti od ti negativnosti koje kad dođu onda je samo šamara sa nekim od dobrih dobrota od ovoga imana i ne daje im blizu. I zato Allah Želešanu kaže وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون Možda vi kaže nešto prezirete, a ono je dobro za vas, a možda nešto volite, a ono je zlo po vas, Allah zna, a vi ne znate. Ovaj ajet se odnosi na džihad, na borbu na Allahom putu, teška kategorija, potpuno. Zašto? Zato što duša ta, ona ne voli nikakve nedaće. Ne voli ona da ide u neke rizike. Jel? Pa propisuje vam se borba, ona vam nije povolj. Znači duša ne voli da noće snoći noći negdje pod palmom. Ili da ne zna će biti se ili neće. To duša nikako ne voli. Ona voli sve da se zna. I da joj samo daješ ono što njoj paše. Ali možda je to zlo po tebe. A ono što prezireš, možda je to dobro za tebe. Znači, to je, govori, odnosi se na dušu. Ona ne voli iskušenja, ne voli podnošenje bolova i tako dalje, a možda je to jeli, veliko dobro za, za čovjeka. U kontekstu ovoga ima jedan predivan hadis koga bilježi imam i muslim, kako Allah govori o vjerniku, o mu'minu, šta je u stvari taj mu'min koji nosi taj em sa sobom tu sigurnost, to, je taj iman. Pa kaže poslanik alaih salatu wasalam, li emri mu'min inne emrehu أعجبا لأمر مؤمن dalike li ahadin illa li mu'min. In إلا للمؤمن إن أصابته سراء hajra lehu, خيرا in وإن أصابته ضراء صبر فكان hajra lehu. kaže čudan li je primjer vjernika ovoga što nosi iman, je tako? Svi njegovi enerovi su za njega hajer. Znači, svi događaji koji ga potrete, za njega je uvijek dobro. Volej se dali ili illa lil mu'min. A to nije slučaj ni s kim drugim, nego samo s Jer ti znam, često se čuli ljudi koji nemaju potpun iman, pa im se desi nekom, neki sebe Kažu, Bože, šta sam ja zgriješio? Aman, kao da ne mere pogriješiti. Kaj, gospodaru, Šta sam ti ja zgriješio kad me tako kažnjavaš? Kao on hoće da pa, kaže, pa zar ja to mogu pogriješiti? Ja. Ili druga izreka, pa gospodar je stimo nikoga drugog, a da mene mi mojiđe. E to su oni koji nemaju potpun iman ili ga nemaju nikako, dok vjernik što mu se god desi, za njega je uvijek hajer i to nije slučaj ni s kim drugim. Ako ga zatreti kako dobro, on zahvali Allahu Đelešanuhu, jer učini šukra Allahu Subhanahu wa ta'ala, a kad ga zadesi kakav musibet, on se strpi, pa to bude opet hajr za njega. Znači, u jednom i drugom slučaju. I zato kažu islamski učenjaci, da je jedan od uslova sabora, da čovjek bude zadovoljan svemu onome što ga snađe. Znači, neće ti Allah Žešanu primiti tvoj sabor, ako ne budeš zadovoljan sati šta te zatrpnu. Uzeo ti Allah Žešanu nešto od imetka, uzeo ti dijete, iskušao te s nekom bolešću, da budeš sati zadovoljan. I zato Ejub ali salatu wasalam, toliki bolovi, ali on kaže, Rabbi meseni je burru, wa arhamur rahimin. Gospodaru, on ne kaže šta je ovo sa mnom, šta sam ti zgriješio, kao što mi kažemo, nego kaže gospodaru, mene kao da je nešto od tegoba neki dotaklo, a ti si naj, od, od milostivi najmilostiviji. A on se jadnik raspada od bolova. I kažu, i u svakoj, svakoj stvari je neki poslanik postavio sunnet. Pa najjači je bio Musa i salatu veselam. Najbolji stručnjak za medicinu je bio Isa i salatu veselam. Jeli, Jusuf a.s. postavio sunnet što se tiče zatvora ovaj, Daud selam bio dobro gađu, ubiđa luta dok migneš. Svaki poslanik imao nekakvu vrlinu. Nuh selam postavio sunnetu davi. kog se god umriš sjeti se da on 950 godina pozivao i odmah se odmoriš. Ja. E, tako znači, svaki poslanik je ovaj, imao nekakav musibet i ustraje u tome. Pa Ejub a.s. je postavio sumnje što se tiče bolesti. Kaže neki mu da je bio bolestan, neki kažu 16, neki kažu 18 godina. I uglavnom, kad čuješ koliko je čovjek bolestan, ne prelazi ovu granicu. Prije on se ohladi, nego pređe ovu granicu. Ili se izliječi, tako da u svakoj stvari nam je Allah dao za, nekoga kao za primjer, da ne bi rekli šta je ovo, niko ovako bolest nije imao. Jer niko ovakav musibet nije imao. Jel? Tako da uvijek se kad se sjetiš ti informacija da, ovaj, da osaboriš. Ako dobiješ šamara u džami, budeš pjen, sjetiš se poslanika, ali sad kad je bio na tajfu, kamenuju ga, gađaju ga, ali on osaborio. Ja. Tako svaka, znači, stvar ima nekoga koje je postavio, što mu kažu, svjetski rekord. I to uglavnom neće niko preći. Sljedeći znak ili trag imana, draga braćo, jeste da iman čisti dušu. Znači, čisti dušu od svi ovih negativnosti od kojih smo malo prije, znači, govorili. I učini da duša bude prijatna. Znači, učini da čovjek bude prijatan, da jednostavno bude prirodno stvorenje koje nikome nije na teret. I vi ste vidjeli pravog vjernika, on niti je dosadan, niti je naporan, jednostavno, dadne mu Kur'an, to je njegov ahbab, dođi ga opet obiđe, on se tada sa njim priča, jel? Jednostavno znači, ovaj, taj njegov iman, on očisti toliko njegovu dušu, tako da ga učini potpuno prirodnim onako kako bi trebalo da izgleda. I zato što smo mi danas svako brzo se naljutimo, brzo se isključimo iz svih mogućnosti, brzo jedan drugog jeli, proglasimo ovakvim ili nakvim, zato što nismo se dobro očistili. Mi samo znamo gdje je Ika i gdje ima oni četki. I znamo mi možda to je kupto, ali treba trljati ti na hrđu ako budeš farbo, ništa od toga. Nego ti moraš prvo tu hrđu skroz ismirglati dobro, pa onda ponovo to prebrisa da ne bude ni prašine, pa tek onda polako početi da ovaj, treba možda i gita onoga, pa tek onda na to da farbaš. I opet ako tu farbu zapustiš, eto opet hrđe, eto opet ovoga, opet neće, znači, poliza prefarbaš, nego ponovo treba da da to stružiš i zato je blagodat imati znači taj iman koji čisti čovjekovu dušu. Dalje, draga braću, tragovi imana jesu da čovjek bude ponosan. Da bude ponosan sa svojom vjerom. Da se to vidi iz aviona i iz kamiona. Danas, uglavnom, ljudi se boje i stide svoje vjere. Znači, imaju taj, znači, kompleks što si takav? Što ne klanjaš u firmi? A, aman, zaman. Pa će sva firma na mene kome ko Što nemaš hijaba, Pa znaš, veli, kako ćeš. Jel? Ovaj, znači, iman ostavlja trag na čovjeka, da je čovjek ponosan sa svojom vjerom. Če se god nađi, priča taj njegov iman. Odmah se ljudi oktuju oko njega i on njima odmah objašnjava šta je Allahova vjera, kako se treba vjerovati, kako treba uživati u tome imanu. Kažu u Americi ima čovjek privatni aerodrom. I jednom su, on je svaki dan htio da se ubije. Ali ono odgađu, hajde ne sve s račune, šta ja znam, nije se ubio, hele ne se ti dane koje je bio sebe odredio. I primijetio je sleti jedan avion, neki ljudi sa bijelim turbanima, s bijelim dželabijama, oni je nije posmatrao ko su ovi ljudi. Kaže, dođeš je tamo onu jednu čekaonu, valjda pa tranzit prati dalje neki avion, i kaže, odjednom se jedan zadera, pođe nešto galant vikat. Ne razumije on šta on viče, šta on govori. Nakon toga, kaže, sapše se ljudi oko njega, stanaše u Pođeš pođeše se savije, sad gore, sad dole, svi padaju dole, ništa nema dole. Ja mislim, kupe nešto, ne kupe ništa, nešto rade, mole se nešto. I kaže nakon toga svaku uze svoju torbu i ode negdje tamo i zahrnuće, zaspa, kao da je to njegov aerodrom. Pa sam se ja zapitao što su ovi ljudi ovako smireni. On čekaju, on su u tranzitu, znači on trebaju da su okupirani, kasnili, ili ne kasni hoćemo li nećemo da stano tamo recepciji dosađuju, halo, kad, jesmo očekivali karte, nismo, oni kaže spavaju ko, ko da je to njihov aerodrom. Pa je došao on nije pitao ko ste vi. Kaže, mi smo muslimani. Pa što ste takvi? Što ste tako jednostavni? Što tako ste smireni? Pa kaže tako. Oni njemu onda ovako dersili, ko što ja dersim vama i, i vi meni. Kaže, kad su njemu dersili, počeo on drimat Fino mu to znači sjelo Zadrimao i on i zaspao sa njima. Nije se ubio ni taj dan kasnije primio islam. Što znači, draga braća, taj iman on kod čovjeka djeluje da čovjek bude smiren i da bude ponosan sa svojom vjerom, što je jako bitno. Jer to su nam kafiri izbili iz našeg vjerovanja. I onda uvijek lomiš prste kad bi on mogu, pa zato sad znate kako muslimani nagrivaju imena, ako je neko Edin, on mu odbio ovo zadnje N. Pa zove Edi. Tako kad on zovne kaže, ovaj, hej, hej, bude tražio posao, da oni kad tamo vide Edi, možda nije, to je neko ime čuke, šta li je, nije, nije, što ne znači ništa. Samo da nije Edin, jer ako bude Edin, neće Edin lako naći posla. Jer, pa znači, to je to poniženje kod čovjeka, a suprotno tome je ponos. Da ti kažeš, ja sam Muhammed ibn Abdullah, pa ne dali, posao ne dali. Jer, I da odmah pitaš, gospodo, ova, ja sam musliman, kad ja budem tamo radio kod vas, bi ja mogu da obavim pet vakat namaza, a vi meni odbijte taj sat, nemojte mi platiti. Jer islam je pravda. Nećemo mi da nikome živimo, li jeli budemo nakišni i da budemo njegovom trošku. Ne, nego mi, ovaj, kaže mi, većina muslimanskog svijeta, nema, znači, tog momenta ko nema tog ponosa i ponižava se, a musliman mora da bude, da bude ponosan. I vidjeli ste, bilo koja stvar, ovaj, ljudi pođu jeli, na zapad, je onaj testi što je neka stavio u auto, obiše sve da se ne zna nikako ko je on. I zato kažu ovdje da su bošnjaci dobili pohvalu od švedskih vlada, vlasti, pogotovo crkve, da se najbolje asimiliraju u švedsko društvo. A možda su dansko i brži očni. Znači, sve što treba su radili. Čak, ja sam ovo navodio dosta slučajeva, da je to sada postala ne ovaj iznimno, iznimni znači, slučajevi, nego je Haman postalo ovaj pravilo da svake godine kad dođe ova hrulja odavde dole na, na, na Balkan, tražu da, traže potvrdu da nisu više muslimani. Pa da to ovdje popularno zapadno zapadu, ne moraš plaćati onda skat crkvi šta ja znam. Tako da traže potvrdu da nisu muslimani. E to je dokaz da ti ljudi nemaju, čak onaj u kafani što pije ima više ponosa od Kaže nešto pred islamom, skoči i izudara one sve tamo i opet sjedne da pije dalje. <clears throat> Sljedeća stvar, draga braćo, jeste iman ostavlja trag na lijepo ponašanje. Lijep ahlak. Zato poslanik Ali Svatu svatu kaže, innema istu li utemnime mekarim ahlak. Ja sam poslan od Allaha Želešanu da usavršim kod ljudi ponašanje. Ljudi misle da je ponašanje lijep ahlak, sam šutiš. Možda je to baš ružan ahlak nekada. Znači, na svakom mjestu, na dženazi šut, nemoj se tu smijeti. To nije nimalo smiješno. Na svadbi nemoj praviti se da ti je sve pomrlo kod To je ahlak. Na predavanju nemoj plaho podupirati zidove, neće nikuda otići. Jel? Na teravi nemoj se ovaj plaho prejedat, to je sve, znači, od ne mora meta druge. I zato, znači, taj iman ostavlja trag na čovjeka da bude lijepog ponašanja u svakom pogledu. Sljedeća stvar jeste, draga braćo, iman ostavlja trag da čovjek bude ozbiljan. U pogledu rada za Allahu tabareke wa ta'ala jer A ne ono ko mi izgalavimo se skudbe i svi kažu, e jesi nam dobro kazao, Stvarno si nas pogodio, ali opet si nas i promašio. Mi opet po starom. Nego da bude, znači, iman taj koji uzbiri čovjeka. Treba nešto za Allahovu vjeru? Nema, odmah se javlja dobrovoljci. To je, znači, pravi trag imana. Danas muslimani, razumiješ, plaću u Palestini, kažu, pa draga, braćo, pomozite nas. A mi kažu, možda nisu ozbiljni. Znači, možda on to glumi, možda im ne treba stvarno. Ovaj. u Iraku ratuju, Mi kažu pa imaju oni vjerovatno neki tamo zaliha, taj sada mi vjerovatno poput popun zemlju dole. Svega, što da mi džaba sad trošimo pare kad nije potrebno. Uvijek mi će neko u Bosni, na Kosovu trebamo pomoć. Mi kažemo, znaš šta pa, ovaj, ma nije to baš toliko. Ja. Znači, to je neozbiljnost u pogledu, u pogledu, znači, događaja, pogledu poslovanja, u pogledu znači dobrih dijela, u pogledu amela u općenito. I zato iman ostavlja tragan čovjeka da čovjek bude ozbiljan u ištihadu, u amelu, u poslovanju, u poslu, znači da jednostavno svakom poslu priđe ozbiljno. Bilo se radi posao koji je vezan za vjeru ili posao koji je vezan ovaj, za dunjalučke stvari. To bi bilo to, nadam se da ćemo ko Buda i mi imati traga od ovoga imana, inša Allah, i da će iman kod nas imati veliko mjesto i da ćemo mi biti rahat sa imanom, a nećemo biti rahat bez imana. Da se Allah nagradi, napite se vode, pa idemo dalje. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم